بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحابته الكرام اجمعين اما بعد بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته tumekutana tena katika muda huu kwenye sehemu ya pili ya muhadhara wetu na huu ni usiku wa Jumamosi lailatus sabt ni usiku wa Jumamosi التاسع والعشرين من شهر صفر ya tarehe 29 ya mwezi wa Safar mwaka 1447 Hijiria. Mada iliyokuwa mezani tokea wakati wa asri inasomeka kwa unwani isemayo tahdhiru salafiyin والسلفيات من بعض المخالفات في الأعراس والحفلات kuwatahadharisha na kuwaonya masalafi wanaume na masalafi wanawake na saha za leo tunazielekeza kwetu sisi wanaume lakini pia kwa upande wa wanawake ni tahadhari hii kutokamana na baadhi ya makosa yanayofanyika katika harusi zetu na sherehe zetu mbalimbali tulisema kwamba tutaizungumza maudhui hii kwa nukta nne nukta ya muqaddima ambayo walillahi alhamdu tayari ime imepita hiyo kadhalika tukaingia katika nukta ya pili ya mukhalafatun tataallaqu bimabda'i zawaj na nukta hii ndiyo tulianza kuizungumza kwenye kipindi chetu cha kwanza kwa kutaja jambo la kwanza katika makosa yanayopatikana katika jambo la ndoa ni al-uzufu ani zawaji, watu kulichukia jambo hili la kuoana na kujiweka nalo mbali kwa sababu ambazo si za msingi, ikawa vijana wanakataa kuoa kwa sababu ambazo hazina msingi, hali ya kuwa wakati wa kuoa umefika na hakuna kizuizi chochote cha kisheria. Lakini kadhalika mabinti na wanawake wa Kiislamu wanakataa kuolewa au mawalii kukataa kuwaozesha banati zao bila sababu zozote za msingi. Tukaona haya ni katika makosa mwanzo kabisa wa jambo hili, mtu kuwa analichukia jambo la azawaji tukaeleza hapo kwa tuliojaliwa kuyaeleza sasa katika jambo jingine ambalo ni katika makosa ya mwanzoni kabisa ulama wanataja katika makosa ni taakhiru tazwiji albanat wal akhawat ni jambo la kuchelewesha kuwaozesha mabinti na maukhti wa Kiislamu wanawake wa Kiislamu tabia ya kuwachelewesha kuwaozesha yani ziko baadhi ya familia wanawake hawaolewi mpaka wakishafikia wapevu kama ni samaki hakunjiki tena wanaolewa katika umri mkubwa na si kwamba watu wakuwa hawaji katika nyumba zao kuposa au labda wenye kuja hawana vigezo shar'an vya kuozeshwa. Hapana, watu wana mambo yao tu, labda ni mambo ya ukoo tu au taratibu za kimila, kwamba nyumba hii bwana, wanawake wa hapa kuanzia thati kwenda mbele ndio wanaolewa hapa, chini ya hapo ni mtoto tu, bado sana huyo kwa hiyo wanawake wanaolewa vishaanza kuwa vinyanya, vishavu vimeanza kudedea, uso una makunyanzi, na watu wengi wanatapeliwa hivi sasa na zile makeup. Lakini kama alivyosema shekhe hapa, makeup nayo itakuumbua tu, si ndio? Haya ni katika matatizo ya kuchelewesha watu kuwaozesha mabinti na kina dada. Hadhihi alqadhiya hii kadhia ya kuwachelewesha wanawake kwenye kuwaozesha imewahi kufika mezani mwa samahatu Sheikh al-Mufti Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala na akaitolea fatawa na muongozo mzuri sana na fatua yake imechapishwa katika vitabu mbalimbali ikiwemo majmuu ya fatawa zake fatua hii iko lakini pia katika majallatu lbuhuth katika juzuu ya pili ukurasa wa 267 al-adad al-awwal toleo la kwanza la mwaka 1400 hijiria Sheikh Ibn Baz alipelekea kadhia hii fakataba rahimahullahu ta'ala kataba سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قائلا من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من تبلغه هذا الكتاب من المسلمين سلك الله بي وبهم صراطه المستقيم وجعلنا جميعا من حزبه المفلحين آمين assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shekhe aliianza barua hii na hii ni barua ya wazi ni barua kutokea kwa mheshimiwa Sheikh Mufti wa Almamlaka Alarabia Saudia katika wakati wake, ambayo barua hii inamwendea kila yule ambaye itamfikia min almuslimin katika Waislamu, na hii ni barua ya wazi, wanasema Waswahili shekh akaomba dua salaka llahu bi wa bihim siratahu almustaqim anipitishe mimi allah na wao njia yake iliyonyooka wajaalana jamian na atujalie sisi sote min hizbihi almuflihin ni katika kundi lake lenye kufaulu amin Sheikh akasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sasa sikiliza maneno ya Sheikh أنسيما فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى والتناصح في الله والتواصي بالحق والصبر عليه ورتب على ذلك خير الدنيا والاخره وصلاح الفرد والمجتمع والامه شيخ anasema هيك الله سبحانه وتعالى وتعالى amewajibisha juu ya waislamu kusaidiana juu ya wema na ucha Mungu kadhalika amewajibisha juu ya waislamu kunasihiana kwa ajili ya Allah na kupeana wasia kwa haki na kusubiri juu ya hiyo haki bali akapandanisha juu ya hilo la ucha Mungu kunasihiana kadhalika kuhusiana juu ya haki na kusubiri Allah akajenga juu ya hilo kheri tele za dunia na akhira bali kutengenea kwa mtu mmoja mmoja wa salaha alfardi na Allah akaweka juu ya hilo kutengenea mtu mmoja walmujtama'i walumma na jamii na umma kisha shaka anaendelea nasema rahimahullah waqad balagani anna kathiran minan nas kad yuakhiruna tazwija mauliyatihim kwa hakika imenifikia mimi kama mufti na sheikh kwa sababu yanakwenda kwake malalamiko mengi ya watu ya waislamu sheikh anasema imenifikia mimi kwamba wengi katika watu wanaweza kuwachelewesha kuwaozesha wale wanaowasimamia wale walio chini yao min albanati walakhawati wa ghairihin katika mabinti na wanawake na wengineo liaghradin ghairi shar'iyatin kwa malengo yasiyokuwa ya kisheria mtu akawachelewesha mabinti na maukhti kuwaozesha wala hakuna malengo yoyote ya kisheria hakuna jambo la maana akatoa mfano sheikh ka khidmati ahliha fi ra'yin au ghairihi kama vile kuwatumikia watu wake katika kuchunga au mfano wake kwamba sisi hatuna mtu wa kazi za hapa nyumbani bwana sasa mabinti wote wameolewa sisi tubaki na nani baadhi ya wazee hao hatuna mtu kabisa kwa hiyo sasa kwa hiyo yule mtakuwa naye tu hawamuozi hoja ni hiyo tu hebu subiri kwanza mpaka tupate mtu wa kazi hapa kadha mambo kama haya mtu anacheleweshwa kwa ajili ya kuwatumikia watu wake wakadhalik man yuakhiru zawajaha min ajli an ya'khudha biha zawjatan lahu na hawa ni wale ambao wanawamiliki wanawake kama masuria au wanawake wanaowalea ambao wanaweza wakawaoa kuna watu chini yao kuna wanawake ambao wanawalea lakini wao wenyewe wanaweza wakawaoa mtu anaweka kauzibe kwamba unaambiwa kuna mtu fulani ndio msimamizi wake yule mwanamke eh ndio babake wakufikia yule kakabidhiwa majukumu mathalan ukienda anakupeleka huku akupeleka huku kumbe yeye mwenyewe amsubiria eh ana jambo lake kwa hivyo mtu kafikia wakati lakini kuna mtu anamchelewesha shekhe anasema wa zawaji al na kuchelewesha kumuozesha yule unayemsimamia lihadhihi lasbabi wa nahwiha min alumuri lmuharama wa min adh shekhe yasema ni katika mambo yaliyoharamishwa na ni katika dhulma kuwadhulumu hawa banati Sheikh akaleta dalili hapa anasema qala Allah ta'ala wa layama ile aya tuliyoisoma eh akaleta aya ile ambayo tumeisoma katika kipengele kilichopita kisha anasema al-aya wal ayama jam'u ayyim na hao al-ayama ile aya inayosema waozesheni wasio na wenza wa ankihu al-ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله wallahu wasiun alim waozesheni mawalii wanahutubiwa hapa wale wasiona wenza miongoni mwenu enyi watu huru watu waungwana msiokuwa watumwa lakini pia muozeshe wale wema katika watumwa wenu wa, wa kiume na katika masuria katika ma, vijakazi muozeshe hao al-ayat aya hii tumeisoma shaka nasema wal ayama jam'u ayyim yuqalu dhalika lilmar'a allati la zawja laha walirrajuli alladhi la zawjata lahu alayama ni wingi wa ayyim neno hili husemwa kwa mwanamke ambaye hana mume mwanamke huyo lakini pia husemwa huitwa ayyim mwanamume ambaye hana mke yeye kisha akaongeza dalili وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه شكنا نمalizia barua yake أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما فيه صلاح عباده وأن يعيذنا جميعا من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه jawadun karimu angalieni haya maneno na hii barua nzito min hadha al-imam rahimahullah ta'ala al-allamah al-mufti ibn baz akitoa nasaha zake kwa mawali wasiwe na tabia ya kuwachelewesha banati walionao au wanawake ambao wako chini yao basi na sababu za msingi maala asafu jambo hili limeonekana la kawaida hivi sasa katika jamii yetu sisi waislamu katika familia nyingi na wanawake wengi wana malalamiko makubwa katika nyumba zao wengine hawana mahala pa kushtaki posa zinakuja zinarudishwa zaja zarudi ukiangalia sababu za kukataa hizo posa ni mambo ya masalihi mambo ya kilimwengu tu mambo ya unsuria mambo ya ubaguzi ukabila urangi ukanda unchi na mambo haya ambayo Kiislamu ni uvundo hayana maana yoyote kabisa vipi bwana twakutana pamoja katika mambo makubwa tunakuwa pamoja katika kumwabudu Allah fi ibadati wa ta'dhimihi kwenye kumwabudu Allah na kumuadhimisha twasujudu pamoja twarukuu pamoja tunasafiri misafara mbalimbali mbali ya kidini tunakwenda haji pamoja tunakwenda umra twatoka da'wa tunakaa kuzungumza mambo mbalimbali mbali ya kidini na tunawafikiana na tunakwenda sawa na kila mmoja unaonekana mchango wake kwa nini likifikia jambo la kuozeshana tunabaguana kwa nini hili jambo lina ukubwa kiasi gani kuliko haya mengine alafu hivi itakuwa huo ndugu wetu ni wa kweli huo upamoja wetu kwenye tauhidi kwenye ibada kwenye da'wa kwenye ilmu alafu tunabaguana kwenye jambo la nikah tena wala huna sababu yote ya msingi ah mimi siko tayari tu kwa nini ah sina sababu lakini naona ni majaliwa unajua kuna mawaliwa jeuri sana hatuja hatujajaliwa tu sasa hatujajaliwa wewe utaki mbona mnapenda kusingizia mambo hana hoja pana watu wametiwa katika uchunguzi utadhani ni wale watuhumiwa wa uhaini katika baadhi ya nchi mtu anachunguzwa miaka mitatu mitano bado mnakufuatilia eh yani kuna uchunguzi hata wa maofisa kwa intelligence hawawezi mtu unachunguza vipi mkwe ah bado nimepata baadhi ya majibu lakini wengine hawajaja bado wachunguzwa tu uongo ili tu akukwamishe anakutafutia zalla anakutafutia sababu akwambia hapana sasa watu kama hawa wanawafanya banat na akhawat kubakia katika majumba bila kuolewa ndugu zangu tumche Allah zama tunazoishi zimeharibika hizi ni zama zilizochelewa bala Allah amejalia hivyo inna hadhihi al-umma ju'ilat afiyatuha fi awwaliha umma huu bwana umejaliwa afya na umadhubuti wake kule mwanzoni wasayusibu akhiraha balaun wa umurun tunkirunaha umma huu utasibiwa mwisho wake na mabalaa na mambo ambayo mnayapinga nususi hizi za kufanya uzinduke hizi ni zama za balaa fitan salama imekuwa ndogo vishawishi ni vingi hao banati zetu maukhti zetu wanaishi katika mazingira magumu kuanzia maskuli mabarabarani wanapotembea huko masokoni bali wallahi hata ndani ya familia zetu pana watu si wazuri nyewe mwajenga yeye abomoa nyinyi mnawatia watoto fikra za dini na kuwalia kiimani yeye anawajaza fuska na dunia ni mtu wenu mpaka mnashtuka huu hawa watoto nani anawatia fikra hizi hawa mbona wameichukia madrasa bado wadogo mnadude ndani huko laitwa anti sui nani ndio la chokonoa mambo hayo au liko Europe huko leta fikra za kimagharibi tu tuna watu kwenye famili zetu wanatuharibia watu wetu alafu kwenye kwenye hali kama hii anakuja mtu mustakimu umtoi binti umtoi ukhti yako na ndio maana kuna watu wamepata izara Allah tustiri pana watu wamepata balaa zikafungwa ndoa za kimya kimya kuficha aibu mtu anaitwa usiku anambia kaa chini tunakuozesha tayari pana balaa liko hapo mimi sina mahali potelea mbali tutakopesha utalipa ashaharibu umeyataka wewe mtu anaficha aibu mabinti wangapi watiwa ujauzito maadhallah wanatiwa ujauzito wanaziniwa wanaitwa kwenye faragha wewe wajua binti yako uko shule kumbe yuko huko amekaa mahala na mtu wasubiri izara ije nyumbani kwako wanakuja watu wasawasawa kuoa unatoa hoja za ovyo ovyo tu ha bwana mmoja muuliza mtu aliyekuja kuposa wewe nakuona ndishabajaji wewe tukutuku ile mwaita huko eh ni yako au unapeleka hesabu <laughs> ah bwana mwambie bwana ni kazi ile napata riziki jibu swali <laughs> hiyo tukutuku ya kwako au kuna mtu mpe hesabu ah ambiwa kuna mtu nampeleka hesabu ah tafuta yako mwanzo bwana ha hebu niambie ni hoja mpaka mtu amiliki tuktuk si haweza kumlisha sima mkewe akamnulia baibui wakaenda na maisha yao kwani hao wenye vitu vingi wana maisha mazuri kuna watu hawana saada shekh na wana kila kitu nyumba zinayumba namna hii usione watu kutembea huko usiku huyo analala store ule mwingine analala huku watu hawajuani kiingia nyumbani kwako watoto wamejazwa vitandani unauliza sasa mbona umewajaza wote mimi nilale wapi nakwambia tafuta pa kulala nao uingie mitoto imejazwa pale utakiwi pana watu wanaishi hivyo lakini ukimwona huku nje maridadi kweli kweli sasa si dhahiri tu ndio saada wako watu wanaishi kwenye moto ndugu zangu katika zama kama hizi tushawishiane kuwahi kuwaozesha mabinti zetu na watoto wetu watu wa kheri ambao wametujia sasa ikiwa hawajaja hao watu waheri bado hawajaja endelea kumwomba Allah awalete watu waheri akuhifadhie watoto wako na pia usikubali kumtoa tu binti yako kwa sababu amekaa sana ukampa mtu yoyote mwingine ah bwana wewe hebu ngoja nitoe nuksi kwanza huyu ngoja aende huyu kule kwetu mosho asema kutoa loko la tusifanye hivyo tusiwatesti watoto wetu waozeshwe watu wenye vigezo wanapokuja hawana tumwelekee Allah kumuomba na yeye Allah ni mpana wa fadhila zake na anazijua hali za waja wake kwa sababu ya wakati hebu nitosheke kwenye sehemu yangu nukta ya pili na jambo hili